subhanahu wa ta'ala atawateremshia malaika kuja kuwapa nguvu na kuwasaidia kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala na kuondolea hofu na huzuni katika maisha yao duniani pia akhera wakiwaambia alla takhafu msiogope ikiwa ni katika wakati wa sakarati maut basi msiogope huko mnapoelekea kwamba kutakuwa na dhiki na nyinyi au kutakuwa na tabu msiogope kuweni na furaha kuweni na amani lakini pia wala tahzanu wala msihuzunike msiwe na huzuni katika hii dunia vile mnavyoviacha watoto wenu familia zenu mali zenu msiwe na huzuni nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah sisi ndiyo vipenzi wenu rafiki zenu jamaa zenu duniani na pia akhera kwa hivyo maisha ya mtu wa sunna ni maisha yenye amani ni maisha yenye furaha ni maisha ya mtu asiyekuwa na hofu na sisi wanadamu tuna haja kubwa sana juu ya maisha haya katika wakati wetu wa leo tutaianza hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hadithi aliyoisimulia Abdullah ibn Mas'ud nikapokelewa na al-Imam wa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف anasema abdullahi bni masudi radiallahu anhu يا alisali سؤال يا عشاء kisha mtume akaondoka katika swala yake insaraf manake kutoka katika kibla na kukaa sehemu nyingine au kugeukia upande mwingine kwa mtume alipomaliza kusali salatu al-isha akainuka akaondoka mahala aliposalia فأخذ بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شمتومي أكاوشك mkono وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكتكناي مسكتين تولي وقت أنتكناي أموشك مكون وعبد الله بن مسعود بعد صلاة العشاء بعد يكوشك مكون واك أكتكناي أنا سيم بن مسعود رضي الله عنه حتى خرج به إلى بطحاء مكة akatoka naye akenda naye mpaka nje ya mji wa Makka njia za milimani huko baada ya kufika naye sehemu alipohitajia mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda fa ajlasahu akamkalisha chini alipomshika mkono akatoka naye ibn mas'udi hakumuuliza mtume tunakwenda wapi kwa sababu wanajua wa intuti'uhu tahtadu mkimtii mtaongoka mkimfuata mtume mtaongoka lakini wattabi'uhu la'allakum tahtadun mfuateni mtaongoka hakumuuliza mtume hii ni baada ya isha huku ni mji mji wapi tunakwenda أنا فهام بن نبي والله صلى الله عليه وسلم فاجلسه وفيكش محل الذي يحتاج متومه كمكلشه chini عبد الله بن مسعود بعد يكمكلشه chini ثم خط عليه خطا كش اكمشوريه مستاري ثم قال كش متومه بيا اكسم لا تبرحن خطك usiuvuke huu mstari wako fa innahu sayantahi ilaika rijali hapa kutakuja watu watakuja wataishia hapa fala tukallimuhum watu hawa watakapokuja wewe usizungumza nao usiwasemeshe jambo lolote fa innahum la yukallimunaka kwani wao pia hawatakusemesha wewe mstari aliyochora mtume sallallahu alayhi wasallama ni mstari kwa matamshi lakini katika sheria ndiyo sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam sio mstari kama mistari tunayochora mimi na wewe ni mstari maelekezo mafundisho na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam usivuke mstari huo maana yake usiende kinyume na mafundisho haya wa Abdullahi bin Mas'udi ulikuwa mstari amechorewa chini lakini mimi na wewe tuna maelekezo tunayasoma kwenye vitabu tunaambiwa na mtume kama alivyoambiwa Abdullah bin Mas'udi la tabrahanna khatuka usiuvuke huo mstari wako huu ni mstari wa khatu sunnati nabawiya huu ni mstari wa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam la tabrahanna khatuka fa innahu sayantahi ilayka rijalun fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunaka hapa patakuja watu mpaka hapa kwenye mstari huu usiwasemeshe watu hawa na wao hawatukusemesha hayo ni maelekezo mtume anampa Abdullah ibn Mas'ud ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد kisha mtume akaenda alipokusudia kwenda amemwacha Abdullah ibn Mas'ud amemketisha chini amekaa chini tukumbuke haikuwa wakati wa dhuhuri ulikuwa ni wakati wa baada ya salatu al-isha sasa hivi hapa mjini tunaishi katika miji ambayo ina taa chukulie wakati ule hakuna taa hakuna umeme unafikiria ile isha ilikuwa na giza namna gani lakini pia haikuwa katikati ya mji wa makka ilikuwa kharijul bilad nje ya mji wa makka njia za milimani huko amemkalisha chini wakati wa usiku amwambia usivuke huu mstari patakuja watu na hawa watu hawatakusemesha na wewe usiwasemeshe watu hawa kisha mtume akaendelea na safari yake أسيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط وكتميم نمكاكة كم سري وانقول لنشري أمتومي صلى الله عليه وسلم غفل وكجوات ولوات كما في لوات وسودان وات ووسي أما ولوهندي ووسي ash'aruhum wa ajsamuhum mili yao ni meusi na nywele zao ni nyeusi la ara auratan wala kishra sioni sehemu zao za siri wala sioni ngozi ya mwili kwa namna nywele zilizojaa katika miili yao nani amewahi kuona mtu wa namna hii katika wale wazee uliwahi kuona mtu wa namna hii yani mtu ngozi yake ni nyeusi nywele ni nyingi nyeusi zimefunika ngozi ya mwili mpaka sehemu za siri hazionekani unafikiri zile ni nywele nyingi kiasi gani halafu sura ya mtu mweusi halafu ngozi ya mtu ya mwili nyeusi haionekani imefunikwa na nywele nywele zimejaa mwili mzima halafu ni watu rijalu ni wanaume watu halafu watu kama hawa wamekuja wakati wa isha baada ya isha usiku halafu sehemu yenyewe ni nje ya mji halafu wako watu wawili yeye na mtume na pale mtume ameondoka kamwacha peke yake lakini kamwachia mafundisho kamwachia maelekezo kamwachia mwongozo taraktukum ala almuhajjati albaydaa laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik kamwachia maelekezo ya sunna ukibakia hapa utasalimika na chochote kitakachokuja na ukikhalifu hapa utaangamia man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak kamwachia mwongozo kamwachia sunna mazingira yanatisha ni mazingira ya usiku na watu waliokuja wanatisha ni wanadamu walio katika mazingira ya ajabu lakini mtume kampa maelekezo wayantahuna ilayya asema ibn mas'udi wanakuja wale watu mpaka wanafika mahala nilipo mimi inabakia baina yangu mimi na wao ni mstari uliochorwa na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna kitu kingine baina ya Abdullah bin Mas'ud na wale watu waliokuja baina yao kuna mstari peke yake lakini wale watu asema ibn Mas'ud wayantahuna ilayya la yujawizuna al-khat wanakuja mpaka pale nilipo na wala hawauvuki ule mstari wa mtume sallallahu alaihi wasallam ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم kisha wanaondoka wanaelekea kule alipokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam hakupiga kelele kwa sababu ameambiwa na mtume asizungumze hakuondoka akarudi maka kuwaambia masahaba kuna hali fulani imejitokeza kwa sababu kaambiwa na mtume asiondoke mtume kamkalisha chini hakumwambia asimame vile alivyokalishwa na mtume hivyo hivyo ndivyo alivyokaa hakuzungumza hakuwatolea salamu hakusoma dua yoyote ya istiadha kwa sababu hakufundishwa na mtume asome chochote amelazimiana na maelekezo ya mtume hakuzidisha wala hakupunguza asema ibn masudi hatta idha kana min akhir al-layl mpaka ilipokuwa mwisho wa usiku manake karibu ya alfajiri sasa tukumbuke wamekwenda yeye na mtume baada ya isha wameswali isha umaliza kuswali isha mtume kamshika mkono ibn mas'udi katoka naye akenda naye angalia adabu leo wewe akikuchukua mwalimu wako mkafika mtaa wa pili utamuuliza mwalimu tunakwenda wapi lakini ibn mas'udi hakumuuliza mwalimu tunakwenda wapi kwa sababu huyu ni mwalimu wangu lakini huyu ni mtume wa Allah kulazimiana naye ni kusalimika kwangu kaenda naye mpaka nje ya mji wa Maka kamkalisha mahala kaa hapa kamchorea mstari usivuke mstari wako huu kampa maelekezo hapa patakuja watu usiwasemeshe na wao hawatakusemesha wakaja watu katika sura tuliyoisema inatisha lau watu hawa wakija mchana utakimbia jalia watu hawa wamekuja usiku lakini ibn mas'udi hakusema hakupiga kelele hakusimama hakuondoka pale alipokalishwa na mtume ndipo alipokaa akalazimiana na maelekezo wale watu wakafika pale ikawa hakuna baina yao na ibn mas'udi ila ni mstari uliochorwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakawa wanaelekea kule alipokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa imefika mwisho wa usiku lakinna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad jaani wa ana jalisun mwisho wa usiku mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kwa ibn mas'udi na ibn mas'udi akiwa amekaa pale alipokalishwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam unafikiria alikaa masaa mangapi baada ya isha mpaka mwisho wa usiku hakusimama hakwenda chooni hakulala na wala hakuondoka na wale watu hakuwasemesha amekaa kuanzia baada ya isha mpaka karibu ya mwisho wa usiku mtume anarudi amekuja mpaka pale alipo bin Mas'ud mwisho wa usiku anamwambia laqad arani al-layl leo nimekesha mtume anamwambia bin Mas'udi amekesha hakulala na wale walikuwa ni majini kamaliza haja zao kawaeleza aliwaeleza kawafundisha aliwafundisha kawaelekeza aliwaelekeza amerudi ثم دخل علي في خطي baada ya kusema haya maneno mtume akaingia kwa bin mas'udi kwenye ule mstari aliyomchorea fatawassada fakhidhi alipoingia mtume akalala kwenye mapaja yangu akaweka kichwa chake kwenye mapaja yangu akayafanya kuwa ni mto akalala kana idha raqada nafa na mtume alikuwa anapolala basi anatoa ile sauti ya kukoroma sauti ya usingizi angalia huu muda angalia kitendo cha Ibn Mas'udi angalia kulazimiana na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallama alikokuonyesha huyu sahaba viumbe waliokuja mazingira yao ya ajabu lakini hawakumdhuru chochote kwa sababu alilazimiana na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ibn Mas'ud fabainama ana qa'idun wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam mutawakhid fakhidhi fabainama ana qa'idun wakati mimi nikiwa nimekaa pale aliponikalisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسط فخذي na mtume sallallahu alayhi wasema ameyalalia mapaja yangu kama yafanya kuwa ni mto idh ana birijalin alayhim thiyabun bid mara ghafla wakaja watu wengine sio wale wa mwanzo hawa waliokuja mara ya pili wamekuja watu wamevaa nguo nyeupe nguo nyeupe sana Allahu a'lam ma bihim min aljamali Allah ndiyo anajua uzuri wao ni wanaume wazuri wamependeza wamevaa nguo nyeupe nao wakaja hawakumsemesha Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu fantahau ilayhi wakaja mpaka wakafika karibu yangu mimi mahala lilipokaa na mtume sallallahu alayhi wasallam mtume amelala wale watu wakaja fajalasa taifatun minhum inda rasi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam وطائفة منهم عند رجليه kundi la wale watu wakakaa upande wa kichwa cha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na kundi lingine la wale watu wakakaa upande wa miguu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam thumma qalu bainahum kisha wakaanza kuzungumza wao wenyewe kwa wenyewe wakasema mara aina abidan qat utia mithla ma utia hadha an-nabii hatujawahi kuona mtu hata siku moja katika watu walioumbwa na Allah mtu ambaye amepewa kama alivyopewa nabii huyu huyu nabii kapewa mambo mengi sana hatujawahi kuona mtu aliyepewa kama alivyopewa nabii huyu inna ainaihi tanamani wa qalbuhu yaqabani macho yake mawili yanalala lakini moyo wake haulali moyo wake unatambua kila kinachoendelea wenzao wakawaambia adhribu lahu mathalan mtoleeni mfano huyu mtu ni mfano wa mtu gani wakasema mathalu sayyidin bana kasra mfano wa huyu ni mfano wa kiongozi mheshimiwa mtu mkubwa katika jamii ambaye amejenga kasri amejenga jumba kubwa la fahari thumma jaala madaba kisha akaweka namna mbalimbali za vyakula karamu aina tofauti tofauti thumma daa an-nasa fadaa an-nasa ila ta'amihi wa sharabi kisha akawaita watu kuja kula kile chakula ambacho amekiandaa na kunywa kinywaji ambacho amekiandaa faman ajabahu akala min ta'amihi washariba min sharabi atakayeitika wito wake kiongozi huyo atakayeitika wito wa sayidi huyo atakula chakula chake kilichoandaliwa katika ile kasri na atakunywa kinywaji kilichoandaliwa katika kasri ile wa man lam yujibhu na yule ambaye hatokubali akaitikia wito wa huyo bwana aqabahu au qala adhabahu atamwadhibu ama atamtesa baada ya kusema haya maneno wale watu martafahu kisha wakaondoka wamezungumza haya maneno hawa ni watu wa pili na sio wale watu wa mwanzo wale wa mwanzo walikuwa wanatisha mtume alimpa maelekezo watakuja watu hapa na ili apate salama ibni mas'udi katika maelekezo ya mtume alichorewa mstari akaambiwa watakuja watu usiwasemeshe na wao hawatakusemesha akalazimiana na mafundisho na wale watu wakaja na kipindi chao kikapita na mtume amerudi huu ni mwisho wa usiku sasa aliporudi mtume amemwambia bibi Mas'udi kwamba nimekesha leo kisha akavuka ule mstari akaingia akalala kwenye mapaja ya ibni masudi hakumwambia watakuja watu wengine hapa usiwasemeshe na wao hawatakusemesha lakini yale maneno ya mwanzo hayajafutwa ibn mas'ud alilazimiana na mwongozo ule ule siruhusiwi kuzungumza chochote waliokuja mara ya pili ni wazuri na nguo zao nyeupe nzuri walipofika kundi wakakaa upande wa miguu ya mtume kundi wakakaa upande wa kichwa cha mtume na wao wenyewe wakawa wakizungumza baina yao wakaelezea namna ya sifa za mtume na yale yaliyopewa na Allah wakamtolea mfano mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumaliza thumma irtafa'u kisha wale watu wakaondoka zao واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتمي كامك alipokuwa amelala inda dhalika kipindi wale watu wameondoka mtume akaamka faqala sami'ta ma qala haula alipoamka tu akamuuliza umeyasikia waliyosema hawa watu maana yake anayajua au hayajui eh hamjui anamwambia ibn masudi sami'ta ma qala haula umeyasikia waliyosema hawa watu swali anayajua au hayajui anayajua waishasema wale malaika huyu ni mtu wa ajabu macho yake ndio yamelala lakini moyo wake haukulala akamwambia wa hal tadri man haula unawajua hawa ni kina nani qultu Allahu wa rasuluhu a'lam akamwambia Allah na ndio wajuzi mimi siwajui hawa kina nani قال هم الملائكة akamwambia hawa ni malaika fatadri mal mathalu alladhi darabu unaujua mfano waliotoa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam nikamwambia Allah na mtume wake ndio wajuzi huo mfano pia siujui qala al mathalu alladhi darabu akamwambia mfano ambao wameutoa الرحمن تبارك وتعالى ni Allah tabaraka wa taala yule aliyejenga kasri mathalu sayyid bana qasran mfano waliotoa kwamba sayyid amejenga kasri ni Allah tabaraka wa taala arrahman tabaraka wa taala Allah amejenga kasri Allah amejenga pepo bana aljanna Allah amejenga pepo ودعا إليها عباده ألاك وكويت وجواك وإنجي بكوني قال يليت وجنب وآلق تنبية بكوني نناني رسول صلى الله عليه وسلم انتوم صلى الله عليه وسلم كما لبسيما كتك حديث من جينة كل أمتي يدخلون الجنة وتوات كتك أموان وتنجي بكوني إلا من ابى اسفق ويولي تكيكتاه kwa mtume amekuja kutangazia pepo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala faman ajabahu dakhala aljanna mwenye kuitikia wito ataingia peponi waman lam yujibhu na yule ambaye hatoitikia wito wa Allah aqabahu au adhabahu والحديث حسن hadithi hii inatupatia sisi bishara ya kuzidi kulazimiana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na athari yake itakufanya uishi ukiwa huru hautakuwa na hofu ya viumbe vinavyoonekana wala viumbe visivyoonekana utaishi ukiwa huru sio mtumwa ukiambiwa nenda unakwenda rudi unarudi toka unatoka kaa unakaa hautakuwa mtumwa utakuwa ni mtu huru utakuwa ni mtu unajitambua mtu akianza kuongea tu uwe naelekea wapi mzushi unakuta kanzu yako unaondoka kwa nini kwa sababu uko na basira ya sunna uko na utambuzi wa maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo mazingira yoyote itakapokuwa yanatisha na ikawa mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa mwongozo wajibu wako wewe muislamu ni kulazimiana na mwongozo lazimiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam utasalimika na kila jambo ambalo litakuwa na madhara katika maisha yako utasalimika